Eh, skan raidījums Tiksim skaidrībā. Eh, mans vārds ir Toms, un ar mani eh, šajā trešdienā kopā ir mans uzticamais kolēģis un domu biedrs Andris. Labdien, Andri! Labvakar visiem! Kā jau tas mēdz būt, gan šis raidījums, gan visi pārējie skan ar jūsu dārgie un cienītie klausītāji, atbalstu. Un, um, tas skan arī ar Radio Marija Latvija komandas rūpēm un atbalstu. Un tādēļ, kā mums jau tā ir ieviesusies kā tradīcija, Andris lūkšu tev noskaitīt lūkšanu gan par mums pašiem, gan, gan radio, gan visiem tiem cilvēkiem, kuri ir ārpus šīm sienām, kur mēs šobrīd esam studijā. Uh, jā, labvakar vēlreiz, uh, bet lai es varētu iesaistīt arī lūkšanā vienu, uh, es daļēji izteikšos, ka mums ir uzaicināts ciemiņš, un viņš tiks paziņots pēc lūkšanas, bet viņš būs kopā ar mums šajā lūkšanā, mēs viņu ieliekam, ieliekam iekšā, jā. Ja? Mīļais kungs un dievs, Lūdzu, nāc pie mums, es šeit esmu klātesošs, pieskaries katrai mūsu dvēselē, sirdī, domām, sajūtām, mīļais kungs un dievs. Sveitī jebkur arī uh, Eh, radio klausītāju, atver viņu sirds un dvēseles, svētī radio Marijas eh, eh, komandu, svētī šo, šo raidījumu, svētī mūsu mīļais kungs un dievs un, un, un svētī ieskaitot arī klausītājus, svētī mūs visi kopā, es mūs klātesošu un svētī šo vakaru, un lai mums viss izdodās ar tavu klātbūtni. Mīļais kungs un dievs, to mēs lūdzam Tavu mīļā dēla, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Andris pareizi teica un nekļūdījās nevienu brīdi, ka mums šodien ir ciemiņš, un tā ir psihiatre, medicīnas zinātņu doktore Liene Sīle. Sveika, Liene! Labvakar! Labvakar! Labvakar abi divi sarunājuši. Es te viens pats ar tām labdienām, bet nu, tur no, no, no, no tās puses atskan tikai vakars. Bet nu labi, to es pieņemu. Uh, Liene Sīle ir Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra pētniecības centra vadītāja, un viņa arī docē Rīgas Stradiņu universitātē mm, psihiatrijas un narkoloģijas katedrā. Un uh, Lienes uh, seja man parādījās no datora ekrāna, kad es pētīju eh, Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centra tīmekļa vietni, un es eh, redzēju pretī eh, smaidīgu jaunu cilvēku, un tas man lika domāt, ka nu, varbūt kaut kādā ziņā arī pārmainīt tos plus-mínus stereotipus vai priekšstatus par to, Eh, kas mm, nu, šādā centrā ar pietiekami nopietnu nosaukumu, eh, kas tur ir sagaidāms. Eh, varbūt mēs varam iesākt ar šo nedaudz nu, nenopietno mm, nu, noskaņu, Liene, kas ir tavas, tava, tavas labās omas noslēpums, vai tu vari padalīties ar mums? Es noteikti varu padalīties, un, bet man fascinē arī kādēļ es esmu psihiatrijā, kā katram cilvēkam strādā domas un kā mēs veidojam savus priekšstatus. Un kādēļ gan kāds, kurš ir ārsts psihiatrs, nevarētu kādreiz pasmaidīt? Kādēļ gan, lai ārsts psihiatrs nevarētu būt lepns ar savu darbu un vispār laimīgs, ka viņš ir psihiatrs? Nopietnība, pamatotība, argumentācija neizslēdz emocionālo dzīvīgumu neizslēdz dzirkstelīti entuziasmu un Mūsu iestādes nosaukums Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrs tikpat nopietns kā Pauls Rodīna Kliniskā universitātes slimnīca un nenozīmē, ka mēs nedrīkstam tagad smaidīt. Tieši otrādi cilvēkam, jo atvērtāki mēs būsim, jo patiesībā mums būs vairāk veiksmes stāsts savā darbā. Un manu labo omu droši vien tas, ka es laikam esmu tajā vietā, kur man ir jābūt. Mm. Tas ir šeit. Šobrīd tieši šeit, jā, <laughs> <laughs> paldies. nu jā, vietas mainās un par katru no tām var dot to savu verdiktu, vai <clears throat> tā ir īsta vai varbūt mazāk īsta. Bet Liena, tad es arī eh, ērtības labāk atļaušos izmantot eh, uzrunas formu tu. Jā. Uh, uh, medicīna varbūt vispirmām kārtām, kā Eh, piesaistīja eh, tavu eh, nu, lēmumu ar, ar šo ļoti nepieciešamo, bet pietiekami komplicēto mūsu nu, dzīves sastāvdaļu saistīt savu nākotni? Jā, paldies par jautājumu. Un, uh, Man vienmēr patīk, kad uzdod šo jautājumu, jo ar, ap medicīnu tur mums ir arī daudz tādu mītu un visādi ideāli un vēl neskas. Es esmu tāds savā ziņā ļoti racionāls cilvēks. Pirmkārt, uh, Tagad es saku, ka es esmu racionāls, un tagad tūlīt pateikšu kaut ko pilnīgi neracionālu. Jo es <laughs> patiesībā piedzimu, ar, man ģimenē, es nenāku no ārstu ģimenes, man vecāki ir absolūti normāli cilvēki. Savukārt es piedzimu ar ideju, un jau kopš pašas mazākās bērnības, kad es sev atceros, es kādu ārstēju. Lēlis, lāčus, visu, kas man bija pieejams, es ārstēju. Un man ir šī apziņa, ka ka man ir jābūt ārstam. Un man viņa vienmēr ir bijusi, un es ļoti mērķiecīgi visus savus skolas gadus uz to arī gāju, un studiju laikā savukārt pie manis atnāca ar psihiatrijas ciklu, nu mums ir cikli. Kad mēs mācāmies, mums ir dažādi šie te specialitāšu cikli, un tad brīdī, kad es sāku mācīties psihiatrijas ciklā, man bija skaidrs, ka man patīk psihiatrija, ka es šeit iedaros, uh, Man arī ļoti atbalstīja man profesori, kas man toreiz mācīja, profesora Andrēziņa. Viņas vairs nav, bet viņa tieši man arī pateica, ka Liena, jums ir jābūt psihiatram. Un tad ir šī lieta, ko es ļoti tieši stāstu saviem pacientiem, ka mums ir jādara tas, kas mums sanāk. Un tad arī būs gan gandarījums, gan arī iespēja sevi attīstīt, bet nav jādzenās pakaļ kādiem sabiedrības pieņemtiem standartiem vai ambīcijām vai iedomām, bet ir jābūt godīgam pret sevi un jādara tas, kas sanāk. Jūs, ah, jā, tu, eh, tu pateici mm, vienu lielisku atslēgas mm, tādu nu, patiesību par to skriešanu līdzi uh, Eh, sabiedrības priekšstatiem un ambīcijām, un tā, šis ir viens no tiem eh, zemūdens akmeņiem, kur, eh, pret kuriem paklūpot, nu, mēs arī varam <clears throat> sākt runāt par, par mūsu raidījuma nu, to, to pamatmērķi, jo tiksim skaidrībā tā tad ir uh, mūsu tā vēsts tiek nesta jebkuram klausītājam, bet īpaši tiem, kuriem ir atkarība vai kur ir atkarīgo tuvinieki, vai tā, jā, tātad tas, ko tu minēji par to skriešanu līdzi tiem iedomātiem standartiem un ambīcijām, tas ir tāds, um, nu, mūsdienu modernā cilvēka uh, iezīme, kas nāk roku rokā arī ar nu, to, ka gribas tos nervus atlaist un tik cik tu viņus iztērē, tik viņiem likt virsū kaut kādus, uh, jeb, jeb nu, visdažādākā veida um, stiprinājumus pēdiņās. Nu, man liek, manuprāt, ja jūs prasat manu subjektīvo viedokli, uh, diemžēl ir jāatzīst, ka Mēs dzīvojam salīdzināšanas laikmatā, kad cilvēki nemitīgi sevi ar kādu citu salīdzina. Un te ir šī sociālo tīklu ietekme, kur tu visu laiku skaties tā kā viltus realitāti un censties viņai pievilkties. Jebkurai tādai racionālai būtnei ir skaidrs, ka ar kritisko domāšanu, kas būtu ļoti laba lieta, ko attīstīt savas dzīves laikā, uh, ka ir šī te, nu, viltus realitāte ar, ar tām iedomāto laimes sajūtu, iedomāto veiksmes sajūtu, dzirkstošajām šampaniešu glāzēm katrā bildē. Nu, tas nav pa īstam, kamēr cilvēks neatrod savu identitāti, tikmēr īsti tur arī nevar justies mierā un harmonijā ar sevi. Un, uh, Es ieteiktu tā psihiskās veselības labā, un tas arī ir pētīts, ka tomēr mēs mazliet atkāpjamies no šīs mūžīgās sevis salīdzināšanas sociālajā vidē un esam vairāk klātesoši. Andri. Un paši pa sevi, jā. Savus kodols ir jāiepazīst, nebeigt no savām. Jā. Ja kādam, piemēram, ir tā sajūta, ka man ir jābūt koktēlniekam, vai man ir jāstrādā ar kokapsādi. Es tagad iz, izdomāju pilnīgi piemēru. Mm. Tad nav ko visu laiku skatīties Instagramā bildes par sacīkšu braucējiem un mēģināt darīt lietu, kas galīgi nav nu, tava lieta, kas tev galīgi nesnāk. Jo tad būs tas, ko Toms tikko minēja, ka tas stress pieaug, tu dzīvo kroniskā stresā, tu nevari izpildīt pats kaut kādus noteikumus. Un droši vien, ka ķermenis kādā brīdī pra prasīs mākslīgākus relaksācijas veidus pielietot. Un noteikti, ka pats cilvēks jau arī sevi ir uzlicis šos, kā Eh, ja viņš ir kaut kādā pasākumā vai sabiedrībā vai, vai kaut kādā komunikācijā, eh, viņš jau sevi ierobežo ar tādām lietām, kā, nu, ko es teikšu, nu, kā tas izklausīsies, nu, kā tas izskatīsies, un tā tālāk un tā joprojām šie visi aizspriedumi un cilvēki tajā dzīvo, viņi nav patiesi, viņi nav atklāti, viņi kaut kādu lomu spēlē, ja, lomu, ja, eh, un pateikt kaut ko patiesu, Jā, varbūt viņš nebūs nu, kādam tīkams, bet tas ir patiesi mans viedoklis, jā, un cilvēki baidās no tā. Pirmkārt, viedokļi. Izvairās pat varbūt tā būtu labāk. Jā, te man, es uzreiz saskatu divas lietas, kas rada spriedzi un kādēļ, piemēram, kaut kā, ja mēs tomēr nenobi, nenovirzamies no mūsu šī raidījuma tēmas, mm tā ir ļoti liela problemātika, kad šī atslābināšanās alkohola lietošana vakaros, jo man bija gari, galīgi saspringta diena un tā tālāk. Pirmkārt, kāpēc jūs visu laiku esat šajā saspringtajā dienā? Un jūs sakat par to vidi, kurā es nevaru būt patiesa. Nu, tad tik un tā mēs aiziesim līdz tam saknē, kāpēc jūs esat šī telpā, kur jūs nevarat būt patiesa. Kur jūs neviens šeit netura spēku? Droši vien, ka nē. <laughs> Jā. Un tas ir būtiski, ka es ne, nevienā brīdī neataisnošu ne sociāli, nepieņemu uzvedību, ne vārdarbību, ne agresiju. Bet tomēr mums katram ir kā būtnēm ar savām kognitīvajām funkcijām, ar savu paša nu, identitāti, mums ir iespēja saprast, kur mēs kurā brīdī dzīvē esam. Jā. Un te atkal es varu <laughs> tā kā tāds um, angliski ir tāds vārds copycat uh, cilvēks, kurš <laughs> nu, kaut ko nokopē un tad paņem to sev. Uh, tātad tu te noslēdzi uh, sakāmo, ko nu kurā dzīves brīdī mm, mēs atrodamies. Uh, Pastāst lūdzu par savu uh, profesionālo ikdienu, um, jo tātad tev ir gan šī mācības spēka pienākumi, gan pētniecība, gan arī Eh, prakse kā psihiatrei, tad kā, mhm. kā tas režģis tavā ikdienā notiek? Jā, mana ikdiena šobrīd ir, man vēl ir arī metodiskās vadības pilota projekts uzticēts vadīt psihiskajā veselības jomā, kur mēs šobrīd ļoti aktīvi strādājam, standartizējam pakalpojumu, lai iedzīvotājiem, jebkurā Latvijas reģionā ir iespēja saņemt vienādas kvalitātes psihiskās veselības aprūpas pakalpojumu, un mums ir sadarbība ar visām slimnīcām, visi iet uz priekšu, un tā kā jaunā mm, kvalitātē. Viss notiek, jā. Jā, ļoti tā spraigi, bet tā ir tiešām ļoti liela veiksme, kad vienlaicīgi sakriet tik daudz kolēģi, kas grib darīt. Un Super. tā ir mūsu šī brīža veiksmes stāsts psihiatrijai. Tas man, tas man patiesībā aizņem šobrīd lielāko dienas daļu. Uh, Tad papildus, jā, es esmu izglītības pētniecības daļas vadītāja Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrā. Mūsu struktūrienību nodibināja dr. Pūca, kas ir valdes priekšsēdētāja pirms diviem gadiem. Šobrīd mūsu fokus ir uz darbinieku apmācību galvenokārt. Mēs skatāmies, mācāmies komunicēt, mācāmies mainīt domāšanas stilus, paši savā starpā kļūstam profesionālāki, viens otru arī atbalstam, jo tad, kad būs ielikās, apmierināts medicīnas darbinieks, bez spriedzes, bez pārlieku liela noguruma, bez aizvainojumiem būs apmierināts pacients. Tā ir mūsu ikdiena. Pētniecības jautājumos mūsu pētniecības daļa šobrīd galvenokārt ar maigu roku uzrauga akadēmiskos pētījumus, kas tiek veikt mūsu iestādē, Jo mums ir jābūt pārliecinātiem, ka neviens pacients nekādā veidā netiek kaut kā netiek traucēts viņa ārstēšanas process. Pētniecība ir tā, kas virza medicīnu mūsdienās, bet pacienta labsajūta ir prioritāra. Mhm. Tad uh, man ir jāpašai savā ambulatorā, nevis pašai savu Bet es pieņemu, ka ambulatorais <laughs> psihiatrs Rīgā. Pašai savu pilnīgi. Man ir pašai pareiz. sava dieniņa. Man ir <laughs> trešdiena, trešdienās man ir sava dieniņa, kad es drīkstu strādāt ar pacientiem Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrā. Tā ir man mīļākā nedēļas diena, <laughs> absolūti favorīta diena, jo šobrīd liela daļa manas dzīves aizņem administratīvie pienākumi. Uh, Un tad trešdienās es strādāju kliniski ar pacientiem, plus, ja kāds kolēģis iet atvaļinājumā, tad es arī aizvietoju darbu nodaļā, jo man darbs ar pacientiem ir absolūti man dzīves jēga. Tā tas ir, bet arī pašā laikā man šobrīd ir dot arī iespēja, un tā ir privilēģija, ka es varu ietekmēt arī kādus politikas veidošanas procesus, uzlabot veselības aprūpas kvalitāti, piedalīties standartu e, izstrādē, jo neviens cits mūsu vietā labāku sistēmu neizveidos. Vai nu mēs paši darām, vai nu mēs atvainojos, čīkstam, ka nekas mums nav. Ja grib, lai ir labāk, ir jāiet un pašam arī kaut kas jādara. Es tev gribu uzdot vienu jautājumu. Uh, kā tu ar to viss tiec galā, jo man zin kāds iespējas radās, ka tu esi visur, <laughs> ka tu esi visur. Un kādreiz bija tāds, tāds, tāds teiciens, ka uh, uh, uz maniem var kādreiz tā teica, tu tā kā korts visām pudelēm, <laughs> jā, visur grib ielīst, aizbāst un piedalīties un tā tālāk tā joprojām. Vai tev, tu to visu var uzspēt, ka kā ir, vai, vai tu pat vakarā neesi tāda, ka oh, beidzot diena beigusies? Jā, par to, vai es esmu visur, es tomēr ir lietas, kuras saku nē, jo es mhm. nevaru būt arī visos, visos procesos, bet kā es jums tikko teicu, tā ir privilēģija. Piemēram, man tā ir ļoti liela, es esmu ļoti pateicīga par to iespēju, ka man ir iespēja arī piedalīties gan sarunās ar veselības ministriju, gan Nacionālo veselības dienestu un gan tiešām strādāt, gan ar jums. Jo, jā. jā. <laughs> <laughs> un tas, es to neredzu kā visas dzīves projektu. Es domāju, ka mums katram dzīvē ir kaut kas jāizdara paliekoši. Un šīs te ir mans brīdis, ka es varu ar savu darbu padarīt pasauli labāku. Ilgtermiņā es šitā nevarēšu. Es sev esmu iedos limitu nu, līdz trīs gadiem. 18 stundas dienā strādājam, nu, nu, dažreiz 14, dažreiz 18, mhm. un pēc trim gadiem mēs pārfokusēsimies uz citām vērtībām. Bet šobrīd, ja man ir uzticēts nu, šī iespēja komunicēt par nozari kopumā, tad es nedrīkstu tur slinkot, es nedrīkstu necensties. Tad ir vienkārši jāstrādā. Es nedrīkstu nesmaidīt. Nā, tas man dabiski <laughs> sanāk. tas man. Bet jā, jo tā ir. Tā arī kā ir, kā jūs sakat, jo patiesībā gan klīnikā, gan metodiskā vadībā, gan arī sadarbībā ar pārvaldes struktūrām visur ir diezgan daudz ko darīt. Jā, tas ļoti labi. Priecēju, ka viss ir mainījies, jo man kādreiz bija saskara ar psihiatrisko slimnīcu un narkoloģiju. Jā. Un, un tas bija, kad es tur biju, varēja būt kāds 2004. 2005. gads, ka es tur kādu laiku grozījos un, un, protams, man atmiņas ir, protams, es tagad neesmu nekur bijis, jā, tur, uh, kaut ko lasīt, rādīt vai tā tālāk. Es biju no tā, tā ka viss es mazliet atgājis, bet atmiņā man ir palikuši tie laiki. Un tad, kad tu stāst par šiem laikiem, nu tad pat, nu kā jums tagad ir, jā, ja? uh, uh, nu tā kā pat mazliet neticās, jā, ja? bet baigie malači, jā, ja? kad, jo tanī laikā likās, ka tas ir viss tā, tāds smags tanks un viņš nekad neizkustēsies no vietas, nu, ka, nu, ka tā, jā. Un, un malači, paldies. Bet man jau arī tāds, ir tāds loģisks uzreiz tāds arguments, ja valstī psihiskā veselība nav prioritāte, kā gan kaut kas varētu izkustēties. Pēdējo gadu jau desmit Tomēr mums ir atbalsts no valsts, valstī psihiskā veselība kļūst par prioritāti, un tas ir saskaņā ar Pasaules veselības organizāciju, kad pēkšņi cilvēki saprot, ka tieši psihiskā veselība ir tā, kas rada vislielāko produktivitātes zudumu, kas mm -hmm. cilvēku, kur dēļ cilvēks pazaudē produktīvos dzīves gadus, nu, ir sākās invaliditātes, sākas darba nespējas. Psihiskā veselība ir trešais biežākais invaliditātes cēlonis, ja mēs skatāmies globāli kopumā visā pasaulē. Līdz ar to mums šīm saslimšanām ir jāpievērš uzmanība. Un tas, kā jūs sakat, ar to es sastopos visu laiku. Nu, piemēram, kad es jums stāstīju, ka kāda ir mūsu jaunā pirmās, eh, pirm, pirmo psiholoģu nodaļa vai pirmās epizodes nodaļa, mm -hmm. ka mhm. pacientiem ir televizors palātā, mm -hmm. ka mhm. pacients ir viens vai divi. Tas ir pilnīgi cits stāsts, kādu jūs varbūt atceraties pirms gadiem 15. Mm -hmm. Un ir pagājuši tikai 15 gadi. Iedomājieties, nu, cik tikai. ātri tas patiesībā ir nomainījies. Varbūt pat jā, pēdējos desmit gadus intensīvi nozara mainās. Protams, šeit uzreiz ir jābūt realistiskam. Ja nav investīcija, ja mēs nevaram nu, nodeļu no, izremontēt, mēs viņu nevaram pamainīt. Un mēs nevaram vienlaicīgi nomainīt visu infrastruktūru piecās psihiskās slimnīcās. Bet katra slimnīca tos soļus resursu ietvaros, kas ir atļauts, izdara. Kāds ir vidējais vecums slimniekiem? Slimnīcā, nu, apmēram, ja tur no apmēram teiksim, no 12 līdz 8, 90. Tā tad um, Vai, vai, vai ir tāds kaut kāds bišķi veikts un skatīties, ja vienkārši varbūt ar pieredzi tā iziet caur tai slimnīcai, tā, tā tagad šobrīd ar domām un teikt, tam bija tik, tam tik, nu apmēram varētu būt tik. Saprotiet, ka psihiskās veselības ir visu mūžu, mm -hmm. un tas, kā mēs skatāmies, pirmkārt, mēs profilējam nodaļas, kas ir normāla pasaules prakse, mm -hmm. un ir vidējais vecums geriatrijas nodaļā, Ja, tas pavisam ir citādāks kā vidējais vecums pirmās epizodes psihožu nodaļā. Mhm. Psihiskās saslimšanas katras izpaužās savā vecumā. Ja mēs skatīsimies ap, uz pirmreizējo psihozi, tie būs jaunieši, tur būs 18, 19, 20 līdz 25 gadi, uh, Protams, kaut kāda otrā epizode varbūt 30 gados. Ja mēs skatīsimies geriatrijas nodaļu, kur mēs darbojamies ar pacientiņiem ar demenci, nu tas būs 70 plus, 80 plus, 90. Plus. Ja mēs skatīsimies neirožu nodaļas, tātad neirotiski traucējumi, trauksmītes, panikas traucējumi, adaptācijas krīzes, dzīves eksistenciālo jautājumu izraisītas krīzes un tā tālāk, tie būs uh, mūsu līdzcilvēki 40, 45 plus tas vecums, psihiatrija ir visos dzīves vecumos. Ir tāda mums pīķi katram dzīvē, droši vien, kad jauniešiem ir smagas, nu nevis smagas, bet nu ir viss dzīve krīt virsū un mijās un neironu, zemi, jā. neironu nobriešana ar eh, visām hormonu <laughs> vētrām, tad, tad tur var sākties tiešām var tikt provocēti dažādi veidi šie traucējumi, kas var sākt izpausties. Uh, Tāpat arī pēc 40 ir savas dzīves krīzes, un tad visā pasaulē mums arvien aktuālāk kļūst demence, jo mēs patiesībā kā sabiedrība novecojam. Tomēr. Vai es jau cerēju. <laughs> Kad ka laiks sāks iet atpakaļ, ja? Jā, jā, nu, dienā. ka vismaz tā apstāsies, <laughs> jā. Liena, mēs jau mm, rādījuma sākumā nedaudz ap, apskatījām to principu par Eh, nu, tos salīdzināšanu, kā daudz nelaimu cēloni un ko arī virtuālā pasaule veicina, jeb dzīve atrašanās virtuālajā telpā. Varbūt paturpinām vēl par, eh, teiksim, šiem te tām, tām dangām mūsu kā sabiedrības līdzšinējā nu, ceļā, ja tā var teikt, jo um, es domājot par kaut kādiem piemēriem, kurus, kurus es varētu minēt, viens ir piedzīvotais Covid-19 pandēmijas kontekstā, jo tur bija ļoti dažāda veida tie um, ikdienas sarežģījumi, sākot no, no tuvinieku nāvēm, beidzot ar m, to sāpīgo apziņu, ka manas individuālās brīvības viņām ir jāpiekāpjas likuma priekšā, nu, eh, ko tā tad uh, paskaidroja tie, tie regulējumi, ka nevarēja strādāt, ja tu neesi vakcinējies. Um, un vēl viena lieta arī uh, par, par izmaiņām darba tirgu, ka, teiksim, ir kaut kādas profesijas vai profesiju kopas, uh, kuru pārstāvji ir uz um, nu, tādas jautājuma zīmes par to, vai viņu prasmes vēl būs nepieciešamas. Eh, nu, ir nu, jā, tātad dažādi šie, šie pārmaiņu faktori, eh, kā tu redzi, eh, kas vēl ir nu, mm, to, to psihiskās veselības stāvoklī iedragājis aizvadīto gadu laikā periodā tas, man liekas, bija pasaulē garākais jautājums. Tā <laughs> sāk domāt tā pa punktiem. Pirmām kārtām, nu, es esmu ļoti, ļoti uzmanīga ar tādiem kaut kādiem kontroversiāliem vai provocējošiem tur tematiem. Un to, ko es varu pateikt par Covid-19, no, no manas puses vienīgais komentārs, ka psihiatrija nepārstāj strādāt nevienu dienu arī klātienē, ka mēs nekādā veidā nešķirojam pacientus, kurš bija vakcinējies, kurš nebija vakcinējies. Protams, mums bija mazliet nu, tāds, teiksim, drīzāk nu, bija grūtāk varbūt reizēm strādāt, ka pacienti neievērojot ne karantīnu, ne apdraudējumu risku nāc uz mūsu iestādi un tad mums uh, pastāvēja risks, ka mums arvien vairāk tika saslimdināti ārsti. Un, ja, ja viens pacients bezatbildīgi rīkojās, un pat ar visiem aizsarglīdzekļiem vai kaut kas notiek, un ārsts tiek, tiek noņemts no trases, kā es parasti teicu, tad uzreiz tajā nedēļā vismaz cieši vēl 60 citi cilvēki. Līdz ar to man tā vilšanās bija vairāk par to pašu personiskās atbildības līmeni. Tas ko katrs individuāli domā par covid-19, lai paliek pie katra paša. Bet mums nevienam, mēs ļoti tā uzsveram mūsdienās savas tiesības, bet kur tad paliek tās otra cilvēka tiesības būt veselam? Bet tas ir liela pārdomām, kā es saku, mhm. es esmu nogrus arī mazliet no šīm diskusijām. Par to nav. Kas tur bija vēl tas, tas jautājums par profesijām, kuras vairāk nebūs? Jā, par izmaiņām. Nu, jā, tajā darba tirgu, un arī nu, tas novecošanas aspekts arī kaut kur nāk klāt, ka nav. Mhm. Um, ka cilvēks jūtas nevajadzīgs, vai viņam sāk uh, piemeklēt, uh, nu, viņu sāk piemeklēt aizdomas, ka viņš drīz būs nevajadzīgs. Tā, cilvēks kļūst nevajadzīgs. Hmm. Tā ir problēma realistiska, jo es drīzāk to saistu ar digitalizācijas laikmetu. Nu, tādēļ, ka mēs kā cilvēki, kā ka mēs kā nu, atvainojos, cilvēks ir pārstāvis kādai sugai. Nu, mums visiem ir vienādas, nevis vienādas, bet līdzīgas īpašības, kā mūsu smadzenes tiek uzbūvētas, ko mēs iegaumējam, ko mēs atceramies, kā mēs pieņemam lēmumus, cik ātri mēs fokusējamies. Un neskatoties no mūsdienu tendencēm, prasībām, smadzenes pēc 45 gadu vecuma, diemžēl, sāk nogurt. Viņas ir pelnījušas sākt strādāt lēnāk, mierīgāk. Jo, iedomājieties, ja 45 gadus jūs esat lietojis savu organismu. Kaut kādā brīdī tomēr ir jāsāk piebremzēt. Un kas notiek mūsdienu sabiedrībā? Tieši otrādi. Ir tas mūžīgais uzskats, ka tu esi mūžam jauns, un tu mūžam mm. visu vari, un tev nemitīgi jāapgūst jaunas prasmes. Tas ir pilnīgi pretrunā ar cilvēka dabu. Ka kādam jāpierāda, jo es ilgāk skrienu, jo es tur tas izturīgākais, tur 70 gados. Ja? Jā, diemžēl to mēs, to mēs redzam arī psihiatra kabinetā, kad atnāk pilnīgi vesels cilvēks, ar, nu, psihiski vesels cilvēks, bez tur izgrozītas realitātes vai kā, bet ir ļoti liels krenķis un pārdzīvums, ka es vairs tā nevaru tikt līdz saviem 30-gadīgiem kolēģiem. Jums nav jāvar tikt līdz pēc jūsu dabas, kā jūs esat radīti šajā pasaulē, jums nav šobrīd jāsāk tikt līdzi saviem 30-gadīgiem kolēģiem. Bet mūsu pasaule ir diezgan nežēlīga savā konkurencē, jo tev visu laiku ir jāspēj konkurēt darba tirgu vai par iztikšanu, vai par šiem standartiem, vai par labklājības nodrošināšanu. Un šeit sadurās šīs divas lietas, kad kas ir manās spējās un ko no manis prasa. Atbilde - psihiatrs to nevar atrisināt, un to nevar atrisināt arī brīnumu medikamentiem vai vēl nesko. Diemžēl, es nezinu, man liekas, vai nu pasaulē mazliet ir jāpiebremzē. Nu, tā būtu, kad mazliet tā, kā mēs ļoti spiežam uz priekšu, grūžam uz priekšu attīstību, bet nereiķinamies ar mūsu pašu tām resursiem, dabiskajām spējām jā. un resursiem. Jā. Un uh, vienā brīdī droši vien tās ir personiskās arī robežas, ko es varu un ko es nevaru apzināties. Bet tas viss ir ļoti komplicēti, jo es reiz redzu acu priekšā savus pacientiņus, kas nu, nevar aiziet prom no darba. Nu, viņam ir cilvēkam jāmaksā rēķini, jāuztur ģimeni, jāpalīdz bērniem. Un no viņa prasa arī vairāk, un vairāk, un vairāk. Brīdī, ka viņš jau tā kā tomēr jau smadzenes sāk tā, nu, <laughs> ieiet tādā mērenā, lēnā ritmiņā, bet viņam vēl ir jāapgūst desmit jaunas programmas, datorprogrammas, piemēram. Un, protams, ka tas rada hroniskus stresa apstākļus. No, nu, jā. nu, tādā gadījumā mums arī ir jāatpūtina smadzenes un dosimies pavisam nelielā muzikālā pauzītē. Galilēja, Jēzus dzīvo skanēja kopienas Emanuela dziedātā dziesma, kas to arī apliecina. Gavilējiet, eh, tas kungs ir ar mums. Eh, jūs klausāties eh, raidījumu Tiksim skaidrībā, un um, mans vārds ir Toms, un ar mani kopā ir otrs raidījuma veidotājs Andris, un mums šodien ir arī ciemiņš medicīnas zinātņu doktore un psihiatra Liena Sīle. Un es atgādinu to, ka jūs arī varat uzdot savus jautājumus, rakstot SMS 266 77 272 vai arī zvanot mums eh, uz studiju 67 969 131. Varat arī rakstīt ēpastu studiju at rml.lv um, mm, Liene, mēs eh, pirms eh, muzikālās pauzes eh, runājām par, par, par vecumu un par to, kā tuvojas vecums un kā cilvēks to pieņem vai kādas ir grūtības to pieņemt. Parunāsim par, par jauniešiem un bērniem, jo braucot uz Radio Mariju Latvijas, klausījos citu radio, kurš atrodas Vecrīgā, Eh, Latvijas rādio, un tur notika eh, speciālistu diskusija, eh, kurā tika pieminēts, ka saimā sabiedrības veselība atbildīgajā komisijā notiek tāda, tāda pakāpeniska darbošanās pie tā, lai uh, atkal skolu programmā būtu veselības mācība. Liene, ko tu redzi šajā jautājumā kā būtisku uh, kā speciāliste, un, un kā tu varētu nokomentēt, kas un kā tur būtu nepieciešams saistībā ar, ar šo te veselības mācību skolās? Jā, Tom, paldies par jautājumu aktualizēšanu. Es esmu piedalījusies arī publiskās diskusijās, protams, ar nozares speciālistiem un ar, un, uh, ar profesionāļiem, gan ar gan arī ar izglītības satura veidotājiem, un tas izsauca ļoti karstas pēc tam diskusijas sabiedrībā, un man atkal es tikai vienīgi varu apbrīnot, cik ļoti cilvēki no kaut kā laba var izveidot Vā. kaut ko tendenciozu, Vā. nu, pilnīgi, es teikšu, ne pa tēmu savas publicitātes veicināšanai, jo mēs runājam par pamatlietām, par veselības mācību, kas patiesībā nav par patīk vai nepatīk kādā krāsā, kā, kura krāsa man patīk labāk, vai ko es tagad es nezinu savā dzīvē. Tas nav gaumas jautājums. Mūsu veselība mums katram ir iedots viens ķermenis, viens organisms. Un tad, kad mēs skatāmies Latvijā veselību pratību, ko jaunieši vispār zina par savu ķermeni, tur, tur var nosirmot vienā minūtē. Jo TikToks, visi iespējamie Snapchati, Facebooks nav literāri pareizi, nav bāze, kur iemācīties, kāpēc man kaut kas sāp, vai, piemēram, kādā veidā es reproducējos kā organisms, kuras lietas man ir apdraudošas, piemēram, jūs runājat par infekciju slimībām. Mm -hmm. Šīs lietas nevar citur iemācīties. Un te ir arī jautājums, un es arī negribu mest tagad bumbiņu, ka tur viss ir vecākiem jāspēj izdarīt savu bērnu dzīvē. Vecāki jau, labi vecāki dara jau good enough, pietiekami daudz, visas lietas arī ģimenē nevar izveidot. Un gal galā mēs šobrīd audzinām topošos vecākus. Ja šis topošais vecāks nezina, kā pārmantojas seksuāla transmisija, nu, es atvainojos, ne pārmantojas, bet kā arī ir pārmantotas saslimšanas, bet kā var nodot seksuāli transmisijas slimības, vai kādas sekas ir atkarības vielu lietošanai, vai pat vēl tagad šīs te bija ļoti arī parasti izsaucošas uz karstām diskusijām un viedokļiem tēmas, bet pamat līmenī, kā mūsu organisms darbojas, kuras uzturvielas mums ir vajadzīgas, cik daudz kustības mums ir vajadzīgas, kā, kā muskuļu šķiedras spēj pielāgoties. Ja šīs, cik daudz miega ir vajadzīgs, lai mūsu smadzenes atpūstos un spētu pirmajā stundā koncentrēties, un ja nav šīs pamatzināšanas par savu veselību, tad kā mēs gribam iegūt tādu produktīvu sabiedrību? Jā, tas jautājums, ko uzdevu tev Tomas, patiesībā es te kādu laiku, nu, nu teju, teju kaut kur apakaļ par šo domāju, un, un es arī esmu nonācis pie tā, kad ir vajadzīga ne tikai fiziskā mācība, ja, bet veselības mācība, bet arī garīgā mācība. Visi viņam jābūt tur tā kā kopā, ja, tam, kā mēs raidījām sākumā runājām, garīgums, fizisks, mentāls un tā tālāk. Viss. Un tā būtu tā mācība, kur ir iekšā arī garīgums, kur cilvēks saprot, ka nu, tā, tā, tāda elementāra lieta, nu, ka darīt ir slikti kaut ko, nu, nu, tā, kad, nu, nu otram darīt kaut kādu, nu, jā, tas jau nāk caur to garīgumu, jā, kas ar to garīgumu, kur cilvēks nonāk pie tā, ka viņš saka, Es to nedarīšu, es to negribu. Tas nav pareizi, tas nav labi. Ja? Ja? Un tās ir tās lietas, ko varētu, teiksim, no kaut kādai, es to savu domu saku, no pirmās līdz ceturtai klasē. Viņam nav tur jāiet tur līdz astotai, devītai klasē, bet pirmai, ceturtai klasē, kad bērns ir tajā vecumā, kad viņām visu vēl var salikt iekšā, tai domāšanā, ja? tā, tā tas apmēram arī ir pirmā, ceturtā klasē, ja? Un es domāju, ka šeit arī ļoti būtiski ir, kā jūs arī pareizi apzīmējāt, tad mums ir fiziskā veselība, mums ir garīgās veselības koncepti, kā, nu, kad tās vērtība, apziņa, jēgpilnums, mums ir psihiskā, ja jūs to saucāt kā mentālā veselība. Un veselība... Maigāk. <laughs> un, un, jā, jā, es pilnīgi esmu par... Uh, viss ir ok. Bet tas, ko gribu pateikt, ka šī veselība pratībā, šī veselības mācībā vajadzētu ielikt pamatzināšanas, kas ko dara piemēram, ka tas nav ok, ka man ir kāda veida ļoti nomācošas domas, kas man traucēja īstenot ikdienu. Un tajā brīdī es eju, piemēram, pie ārsta psihiatra. Ka tas nav ok, ka man kaut kur ķermenī kaut kas visu laiku sāp. Ka es to neslēpju, bet es zinu, kur es varu doties pēc palīdzības. Tās ir rūpes un atbildība par savu ķermeni. Un jūs tā mazliet arī uh, minējāt par šīm te garīgajām lietām un kas ir labi, kas nav labi. Nu, ziniet, mums vajadzētu ļoti sabiedrībai kopumā piestrādāt pie kaut vai elementāras sociālo normu izpratnes. Ja mēs šobrīd vērojam arī, vā, nevienā brīdī neierobežoja ne, neierobežo cilvēki individuālo brīvību, tiesības. Mhm. Viss ir labi, pareizā virzienā mēs, nu, acīm redzot, ejam, bet mums pazūd tas otrs cilvēks kad manas tiesības nevar nekādā veidā pārkāpt cita cilvēka kaut vai elementāru drošību. Jā, un es arī domāju, tad, kad es te pieminēju to uh, garīgumu, ko vajadzētu arī tajā uh, buķetē ielikt iekšā, ja šādu mācību izdotos izveidot, ja, uh, ka tas nav obligāti Dievs, ja, par Dievu jārunā, ja, uh, Tās ir garīgās lietas, ja, kur arī varbūt ir kaut kādi um, ehm, eh, dievi radīti vai tā tālāk, bet tur nav, ka citi domā, tur tagad pa dievu, nē, es, es vienkārši ar garīgā mācību, ja, kas nāk iekšā tajā buķetē, un garīgumā ir daudz kāds visādīgas lietas, kas ir saistīts ar dvēseli, ja, kur cilvēks var sēdēt un domāt, kāpēc es tā jūtos, kas ar maniem notiek, ja, jāiet paprasīt doktorei, doktorā, kāpēc es šodien tā jūtos. Ka, jā. Un doktori saka, bet ziniet, jums vajag atrast piederību kaut kam. <laughs> Jums vajag pašam arī saprast, kas ir jūsu vērtības, jā, jā, kas jā, jā, jā. ir jūsu identitāte. Jo psihiatrs noteikti, tas patiesībā ir trends arī jauniešiem, starp citu, ja mēs runājam par stigmatizāciju, tad tā apdalītākā grupa, kas vismazāk vēršās pēc palīdzības, mm -hmm. jūs mhm. man prasījāt man to klīnisko novērojumu, jā. ir vīrieši, pēc 45. Jo viņi cieš, cieš pa savam, un, diemžēl, Latvijā bieži vien atrod mierinājumu alkohola lietošanā. Mm. Dāmas mums ir kļuvušas aktīvākas, zina, kur saņemt palīdzību, risina savus psihiskās veselības grūtības, izaicinājumus. Un jauniešiem tas jau pat sāk kļūt par trendiņu. Tomēr atnāk un sevi iečakot, vai tur man viss ir labi, vai tur kaut kas tā. Un tad, kad mēs runājam, piemēram, kas ir tāds, nu, ko psihiatrs saka, un tad visiem lielas acis. Es biju pie psihiatra, un vienīgais, ko viņš man ieteica, ka vajag sportot un ma <laughs> mazāk lietot atkarības vielas, aptuveni un tā tālāk. Vai tur nav starp jauniešiem, ka tā, ka, ka kad, kad kāds no viņiem pasaka, es biju pie psihiatra un pārējie saka, o, kas tu muļcies? Nē, tieši otrādi, pie ja? kura tu biji. Es biju pie tā, tā, ja? un tad nu salīdzina nu, superīgi. viens. Nē, jā, populācijā, ja mēs runājam līdz 25 jā, gadu vecumam, jā. kur ir šie sociāli aktīvie jaunieši, psihiatrija vairs nav stigma stigma mums, es saku, sirds sāp vairāk par 40 plus 45 plus, kuriem, kā jūs pašā raidījuma sākumā teicāt, ir palikušas kaut kādas mentālās bildes par to, kā kaut kas bija, kaut kad sanāk. Mm -hmm. uh, no kur brīža jūs pārgājāt uz jūs? <laughs> <laughs> nu, tu, tu, tu tur ir atsevišķi, teici, <laughs> tas ir atsevišķi pētījums, kurā brīdī raidījuma gaitā Noskaidro, tika nomainīti norādāmi um, vietnieku vārdi. Uh, mēs... Uh, Tātad pieminējām līdz šim, ka ir došanās pie ārsta. Es gribēju Lienai pajautāt par tādu mm, nu, pirmo iedīgli, kamēr līdz ārstam vēl nav nokļūts, proti par uh, krīzes uh, eh, tāruņiem, uh, eh, vai tu vari pastāstīt vairāk nu, savu ieskatu, kā viņi mums, eh, cik viņi ir veiksmīgi Latvijā, kā mhm. cilvēki ar viņiem var rēķināties? Latvijā pavisam noteikti tā tīri atkal skatoties racionāli un garlaicīgi un strukturēti. Tā ir arī viena no manām tādām ikdienas lietām, ka es visu strukturēju un racionāli skatos uz procesiem. Mums ir salīdzinoši viegli kaut ko izveidot, kaut ko pārbaudīt, jo mēs esam maza populācija. Nu, maziņi, maziņi mēs esam tādi kopā. Un līdz ar to tie krīzes tālruņi. Mums viņi ir lielie pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem arī RPC. Es negribu nevienu tagad izcelt, jo ar visiem RPC arī ik pa laikam ir sadarbība, gan apmācības. Un es gribu pateikt simtprocentīgi, Tāpat kā ārsti ir dažādi, un tagad es pateikšu kaut ko tādu, kas visiem atkal nepatiks. Ir dažādi ārsti, un ir dažādi elektriķi, un ir dažādi juristi, jo tā ir profesija. Arī cilvēki, kas atbild uz krīzes tālruni, ir darbinieks. Un arī dažādi. Un dažādi, un mēs ceram, ka visi ir vienādi apmācīti, bet būsim reālisti. Viena negatīva pieredze liecina par pakalpojumu uzlabošanas nepieciešamību, bet tas nav iemesls, lai, lai kā, kaut kur nezvanītu vai kādam neieteiktu kaut kur griezties. Latvijā kopumā mums ir pro problēma sākās tad, kad mēs nedalāmies ar to, kas mūsos notiek. Tad, kad mēs izolējamies, cenšamies to savu sāpi noslēpt, un tad viņi izaug jau par tik lielu problēmu, ka mums par taisno atnāk uz uzņemšanas nodaļu. Mm. Mums ļoti pietrūks šīs te atbalsts kopienā, jeb sabiedrībā, ka cilvēks ar pirmajā līmenī sāk sākt ar kādu runāt. Ja ir neērti runāt ar kolēģi, draugu, ģimenes locekli, lūdzu, piezniet uz krīzes tālruņiem. Viņi ir pieejami internetā, jebkurā meklētājā. Pastāstiet, parunājiet, jo tas, ko jums mums pat, kāpēc krīzes tālrunis, mums pat ir no šī gada dežūra psihiatra telefona numurs, kur jebkurš iedzīvotājs anonīmi var pieznīt un pajautāt, vai tas, kā es jūtos, ir ok. Mēs jau esam gājuši vēl, nu, pasaulē reti, kur būs šāds piemērs, kas certificēts psihiatrs jums atbildēs un, pate, un kā, uztaisīs ātrā skrīningu, vai jums ir ok, vai jums nav ok, un jūs varat izrunāt par sevi, par savu radinieku. Mhm. Psihiatra, dežūra psihiatra telefona numurs ir pieejams Rīgas psihiatrijas narkoloģijas māja, centra mājas lapā, Un katru dienu no 8 līdz 4 var piezīmēt un pajautāt, vai manas šaubas tomēr vajadzētu kaut kur tālāk meklēt profesionālu palīdzību, vai es tikšu galā kaut kā citos veidos. Tikai nepalieciet viens ar tām savām pārdomām. Tad man ir tāds jautājums atkal uh, no 8 līdz 4 kas notiek no 4 līdz 8? Krīzes tālu un strādā visu dienu. Ah, okay, ja jūs gribat jā. tieši ekskluzīvu certificētu psihiatra atbildi, tad jā. no 8 līdz 4 jāmēģina trāpīt. Nu, ah, tad oh. es te varu iebrāzties pa vidu un pateikt, ka psihiatriskās konsultācijas dežūra tālrunis ir šāds 2542 85 61 2542 85 6.1. Jā, un mēs šo pakalpojumu sadarbībā, liels paldies Latvijas ministrijai, atklājām šogad. No, no janvāra, no februāra jau ieskrējāmies, un mēs tiešām sniedzam, tie ir um, konkrēti trīs mūsu kolēģi, strādā uz maiņām, un jebkuram iedzīvotājam ir iespēja piezīt un pajautāt gan par sevi, gan par savu mīļoto cilvēku. Mm -hmm. Un tas ir pilnīgi neaizskrot jūsu personiskās <laughs> kādas lietas vai kaut kā tā. Kā jūs paši doktori tiekat galā ar savām sajūtām, ar savu nogurumu? O, tas ir tāds daļai personisks jautājums. Uh, Eh, e, e, es biju pateikšu, tad, kad es strādāju, tad mums bija tā, ka mēs kā kolēģi, es cilvēks neatceros reizi vai divreiz nedēļā, mums bija tāds jūta aplis, kur mēs visi dalījāmies, runājām savā starpā par savām sajūtām, par savām darba problēmām, par savu kaut kādu problēmu ar, ar, ar pacientu, nu, nu, nu, nu, nu tā kaut kā. Kā jums tur notiek? Nu, tas patiesībā būtu mans ideāls, ko es labprāt gribētu ieviest šo jūtu apli, atbalsta grupu. Uzaiciniet. Sa saucam, ja, es, es būtu ļoti laimīgi, ja mēs varētu šo tradīciju ieviest, bet es jums teikšu tā, pirmām kārtām būsim realisti. Ja mēs runājam par certificētu psihiatru vai certificētu narkologu, tie ir, nu, ļoti maz mums ir šīs personas Latvijā, jo es atkal skatos no administrācijas viedokļa, tāpēc es visu laiku skaitu darbiniekus. Un mums ir šobrīd mēs cenšamies pieturēt šo te izdegšanu, šo te pārstrādi. Jā. Tas, ko jūs sakat par jūtu apli, tas ir mans ideāls, uz ko, nu, es zinu, ka arī doktora Pūce, kas vada mūsu slimnīcu, arī viņa cenšas. Tas ir lieliski vienkārši. Nodibināt, bet mums ir ļoti, šobrīd tas praksē praktiski katrs kolektīvs cenšas atrast šīs iespējas, kā ventilēties, kā viens otram atbalstīt. Mans piemērs, ka tā, viens no visveiksmīgākajiem, tomēr, ka mums, ja patiet, mums ir um, ārstiem patiesā dzīve nav tik rožaina, kā izklausās. Ir ceļš, ja tu strādā tomēr tādā liela apjoma slimnīcā, un tad, piemēram, ir tāds ieraksts, uh, kad pusdienas laiks pa 15 minūtēm atkarībā no operatīvās situācijas. Tu vari pusstundu izmantot divreiz pa 15 minūtēm, jo tev ir visu laiku mm. operatīvā Cik situācija. Daudz jums, jā, jo tas laikā, jā. bet tas, ko es mudinu kolēģus, tomēr lūdzu atrodam vismaz laiku, lai pusdienas pauzē katrs paņemam to savu kastīti, satiekamies un izrunājam, Tiek parunājamies. Galv, jā. Tas, ko dara izglītības pētniecības daļa, mēs cenšamies atjaunot tādu spēcīgu klīnisko konferenču tradīciju ka reizi divās nedēļās visi ārsti satiekās apspriest klīniskos gadījumus vai aktuālās tēmas, jo tā kolēģu klātbūtne un tā tuvā pleca sajūta ļoti daudz nozīmē. Uh, un es nebiju tik daudz domājis, kā apspriest kliniskās kaut kādas tur pacientu lietas, kas, protams, ir noteikti doktori nāk kopā un, un to dara. Es šeit runāju vairāk par paši savām mhm. sajūtām, kad dalās, jā, ja? par tām, un, un, un ka tas ir vienkārši jāieliek, vai tas ir reiz mēnesī vai, vai reiz divās nedēļās, ka tas ir iekšā kaut kur grafikā pie sienas un, un sveik, un Tās visiem ir jānāk. Ir. Tas ir, jo, bet šī laikā. Nu, es uzrakstīšu, jūs piespraudiet, jā, <laughs> kā, kā iesiet. Jā? Protams, ka mums arī pašas dakterus ir brīžiem ļoti jāmudina par sevi rūpēties. Jo ja tu ej tādā rutīnā, protams. Jā. Bet tas, vēlreiz saku, ar vien vairāk mēs mācāmies pirmkārt nestrādāt vieni savā alā Mm -hmm. Bet strādāt komandā, Jā. un tā ir vēl viena lieta, kas jūs, jums ir, eh, tev ir cita pieredze, droši vien no Minnesotas, bet kas standarta psihiatrijā šobrīd mainās gaismas ātrumā, ka psihiatrs vairs nav viens. Psihiatrs ambulatorā dienas stacionārā un stacionārā ir viens no komandas. Mhm. Mums visur ir šīs te komandas - psihiatrs, māsa, psihologs, mākslas terapeits, ergoterapeits, uzturspeciālists un fizioterapeits. Visur mē, un mēs komandas tradīcijas gan mums ir, jo tas ir ierakstīts arī tiešām pakalpojumu sniegšanā, ka mums ir multiprofesionālās komandas sapulces reizes nedēļā. Mhm. Tas nav jūtu aplis tas ir beigās pārvēršās par jūtu apli. <laughs> Nu, nu, nu, vismaz tā, vismaz apējot, bet nu, kaut, kaut kas senāk. Tā, bet jā, ar doktoriem pašiem arī ir jāsāk, bet šeit arī tomēr ar ko man brīžiem sanāk tā mazliet asāk varbūt atbildēt par tiem pārmetumiem, kāpēc ārsts ir noguris, kāpēc ārsts strādā vairākās darbietās. Ticiet man, tādai loģiskai būtnei nav tendence strādāt trīs slodzes, trijās darbvietās, bet, ja mēs paskatāmies uz mūsu darbspēka resursu, bieži vien mums ir izvēle vai nu no aizslēgt pakalpojumu, vai nu no arī mēs saņemsim tiešām daktari jau otrajā maiņā. Tehniski iemeslu dēļ slēgts. Ārstu trūkuma dēļ slēgts. <laughs> Jā. Tā beidzot būtu Jā. jāsāk kaut kur varbūt arī rakstīt. Jā. Nu, noteikti, jā. Mm. Tas ir tas sarkanais karoks, kurš dažreiz ir vienīgais, kurš nostrādā pret politikas uh, mm. veidotājiem un pēc tam arī finansējumu sadalītājiem. Jā, un es domāju, ka teiksim, tas būtu ļoti labi, ja es zinātu, kā mans kolēģis, kā komandas biedrs jūtās. Jā? Ja viņam ir varbūt šodien kaut kāds krenķīgs sajūts, ka viņam ir ar ko padalīties, ka es esmu gan kā kolēģis, gan kaut kā daļai draugs, gan daļai psihoterapeits. Mm -hmm. ja? Mēs pa, parunājam, vienkārši, nu, man šodien tā un tā, jā. Un, un viņam paliek vieglāk, un es zinu, kā viņam ir šodien. Es tur nekrītu virsū, ej, Kārl, kur, vai, ko tu tur čamājies, jā. Tādā ziņā, man liekas, ka es vēlētos pat arī aktīvāk vēl atrast uh, vēl stundas dienaktī un palīdzēt somatiskiem stacionāriem, Aha. jo viss nav rožaini arī psihiatra dzīvē, bet ziniet, mēs psihiatri esam višķiņ tādi vērīgāki, un mm. līdz ar to mēs to savu savus kolēģus dažreiz čuprus tomēr pievelkam un pasakam, kurām vajag piebremzēt, kurām vajag atbalstu. Aha, aha. Nu, bet tā ir tāda laikam specifika. Bet tā tas... ir tāda sajūta, jā, profesionāla. Jā, būt. bet uh, tas, ko es redzu somatiskiem kolēģiem, nu, tur gan tā izdegšana aiziet pilnīgi ar, ar liesmām zilām, un tad, kad jau ir uh, nu, cilvēks vairs nevar strādāt, tad pēkšņi viss saka, Dievs, saka, Dievs, cik bija labs dakteris, kas ar viņu notika, nu, jūs viņu izdedzinājāt, tas arī notika. Ar maniem kaut kas līdzīgs bija Minnesotas programmā. Un par to jau kādā citā raidījuma epizodē Jā. <laughs> mēs uh, sakām lielu paldies uh, medicīnas zinātņu doktorei, psihiatrei Lienai Sīlei. Jā, paldies, paldies, paldies, paldies. Paldies jums. Lai, lai, lai uh, visi labākie panākumi darbā un arī nozarē pašā par sevi uh, Eh, jo nu, tas ir mūsu, mūsu kopīgās nākotnes nu, stūrakmens, mhm. medicīna, jebkurā tās, tās eh, lauciņā. Un eh, paldies arī Dievam, kurš bija arī šajā raidījumā ar mums kopā un noslēgumā tad lūksim. Mīļais kungs un tēvs, paldies, ka tu biji ar mums kopā šajā raidījumā ka tu ieklausījies mūsu uztraukumos, ka tu saprati to, ko grib pateikt mūsu sirdis. Esi kopā ar katru, kurš klausās šo raidījumu, esi kopā ar radio Mariju darbiniekiem, katru, kurš te strādā, lai nestu tavu vārdu tuvāk pie cilvēkiem. Un lūksim tā, kā Tavs dēls mūs ir mācījis, mūsu, mūsu tēvs debesīs, debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet attestī mūs no ļaunā jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tiekamies vēlāk. Visu labu un lai jums svētīgi šī atlikusī diena. Paldies! Tiksim skaidrībā. Raidījums atkarīgajiem – un tiem, kuri viņiem ir blakus. Katru otro trešdienu, 2016. Radio Marija Latvija.